I tidningen har ni i det som jag tror om en bankdirektör som på järnvägen bor. Han satt där så lugn och så trygg i kupén men rätt som det var råkat tåget i sken. Då tänkte han så här ungefär. Nu är det bäst att ta ett tag i nödbromsen, i nödbromsen i nödbromsen. Nu är det bäst att ta ett tag i nödbromsen, i nödbromsen igen. Herr Pettersson som råka en afton på dryck och glömde totalt bort att draken var gick. Han smet med en flicka, så glad om en törn. Där råka han ta emot svär sin törn. Då tänkte Pettersson så här ungefär. Nu är det bäst att ta ett tag i nödbromsen, i nödbromsen, i nödbromsen. Nu är det bäst att ta ett tag i nödbromsen, i nödbromsen igen. Och Lindhagen väckte i riksdagen motion att kungen ska avskaffa sig och sin tron. Ty konungamakten, den är nu antik tillfället vi borde ha republik. Men då tänkte Branting, nu är det bäst att ta ett tag i nödbromsen, i nödbromsen, i nödbromsen. Nu är det bäst att ta ett tag i nödbromsen, i nödbromsen igen. En gång när jag sjöng, ja jag säger ej var Högt lock fick jag syn på ett älskande par Som satt med handen och tyst på tyst. Han gav namnet åt det och ropte jag hyst. Hör ni lilla fröken där? Nu är det bäst att ta ett tag i nödbromsen. I nödbromsen, i nödbromsen. Nu är det bäst att ta ett tag i nödbromsen. I nödbromsen igen.